Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. godina je 1648. Ujedinjene provincije Nizozemske, međunarodno poznate kao Ujedinjena republika Nizozemska, nakon više od jednog stoljeća borbe izborile su svoju nezavisnost od Španjolske. Ta se nezavisnost nije samo odnosila na povijesne pokrajine, Holland, Friesland, Heldern, Groningen, Oversisel, Utrecht, Zeland – već i na golemo kolonijalno carstvo koje su stvorili nizozemski pomorci i trgovci. Ključna u stvaranju tog carstva bila je nizozemska zapadno-indijska tvrtka, poznatija pod kraticom dvostruko V i C, koja je 1621. dobila povelju od Ujedinjene republike Nizozemske da trguje u području zapadne Indije, prije svega Kariba. Dvostruko V i C je u nešto više od 20 godina stvorila veliko i unosno kolonijalno carstvo, koje se prostiralo po obalama i zapadnog i istočnog Atlantika. Jonathan Izrael u knjizi Nizozemska republika, njezin uspon, veličina i pad 1477. 1806. piše. Nizozemski Brazil ili Nova Holandija, kako je nazvan, protezao se od estuarija Amazone do Fort Maurica na ušju rijeke Sao Francisco, na pola puta između Recifea i Bahije i činio se sigurnim i cvatućim pod vladavinom dvostrukove i a S posjedima u sjevernom Brazilu, nizozemci su potpuno gospodarili tržištem šećera u Europi. Dvostruko IC je činilo se bila na putu da potpuno zagospodari transatlantskom trgovinom robljem i bila je najjača europska sila u Africi. Nakon što su 1637. osvojili Elminu od Portugalaca, 1640. Čamu i Boutri, a 1642. i Aksim, Nizozemci su potpuno nadzirali obalu Gvineje i u svibnju 1641. ekspedicija od 3000 ljudi poslana iz Brazila pod zapovjedništvom jednonogog zapovjednika iz nizozemske zapadnoindijske tvrtke Petera Kornelica Jola od Portugalaca je osvojila Angolu. U međuvremenu su na sjeveru Brazila nizozemci zadržali svoje malene naseobine Esequebo i Demerari i Berbike u Guajani i nakon osvajanja Curaçaoa 1634. stekli niz malenih karipskih otoka. Na koncu tu je bila i nova nizozemska, iz koje je dvostruko B i C iz svojih baza na Manhattanu, Novi Amsterdam, današnji New York i iz For Oranža, današnji Albany, nadzirala sjevernoameričku trgovinu krznom. Sve je to izgledalo impresivno i trajno, a onda je svoto carstvo na obje obale Atlantskog oceana u nekoliko godina gotovo u potpunosti nestalo. Prvo su se portugalski vlasnici plantaža u sjevernom Brazilu pobunili protiv vlasti nizozemske zapadno-indijske tvrtke. Plantažerima se nije svidio način na koji je tvrtka vladala sjevernim Brazilom, a nije im se svidjelo ni to što su nizozemci bili protestanti, niti to što su pod tvrtkom slobodno radili portugalski židovi. Borbe između nizozemaca i portugalaca u Brazilu nastavile su se sve do 1654. kada je u Recifeu nizozemska zapadno-indijska tvrtka kapitulirala. Sve njezine dionice strmoglavo su pale. Nestala je njezina moćna vojska i mornarica. Njezini posjedi sveli su se na malene karipske otoke, dio obale Gvajane i nekoliko tvrđava na obali Zapadne Afrike. Bio je to kraj nizozemskog kolonijalnog carstva na Atlantskom oceanu. Za nizozemske pomorce i trgovce mora u blizini njihovih ujedinjenih pokrajina, kao i Sredozemno more i Atlantski ocean, bili su vode u kojima su oni voljeli ploviti i trgovati. Ali nakon što su nizozemske pokrajine 23. siječnja 1579. godine sklopile u Utrektu sporazum kojim su stvorili uniju koja je za cilj imala stjecanje nezavisnosti od Španjolske, španjolski kralj Filip II nizozemskim pomorcima znatno je ograničio vode u kojima su mogli ploviti. U vodama pod nadzorom Španjolske i onako više nisu mogli ploviti a onda je 1580. Filip II. postao i kralj Portugala, pa je nizozemcima zabranio i uplovljavanje u portugalske luke. Stotinu godina su nizozemski brodovi krcati ribom, uglavnom haringama, plovili za sredozemlje, prije svega Portugal, i tamo za novac dobiven prodajom ribe kupovali začine i druge tropske proizvode koji su portugalski trgovci dopremali iz istočne Indije. Nakon odluke Filipa II. te je trgovine nestalo. I nizozemski pomorci i trgovci morali su naći neki način da pronađu robu koja je tako nedostajala u Nizozemskoj. Prvo su pokušali naći sjeverni put do Indije. Brzo su uvidjeli da od toga nema ništa. Onda su bez velike volje krenuli na put prema istoku, u mora koja nisu poznavali. John Sindaham Furnival u knjizi Nizozemska Indija piše. Opasnosti južnog puta bile su brojne i uzbunjujuće. Navigacija još nije bila znanost. Nije bilo čvrste točke na nebu koja bi navodila brodove koji su jedrili na istok i zapad i bilo je kanala koji su bili puni skrivenih stijena i živih pjesaka. Portugalci su mogli naći svoj put, jer, kako to kaže Isusovac Thomas Stevens, koji je otišao u Indiju 1579. nema divlje ptice ili znaka u zraku koji oni nisu zabilježili ali oni su svoje tajne ljubomorno čuvali. Čak i u sve to i oni su mogli zamijeniti otok Sokotru za Indiju. A takva je greška mogla imati za posljedicu teške kazne, jer, kako je to pisalo u jednom izvještaju, zbog dugog putovanja i nestašice vode i hrane, pada se u razne bolesti. Desni natiču i bubre i ljudi su ih primorani ocijecati. Noge natiču i cijelo tijelo postaje bolno i odrvenjelo, da se ne može micati ni rukama ni nogama i tako se umire od slabosti. Nizozemski pomorci i trgovci godinama su skupljali podatke o putu na istok. Godine 1594. u Nizozemsku se s vrijednim informacijama vratio Cornelis de Hutman, trgovački agent koji je dvije godine špionirao u Portugalu. Trgovci u Amsterdamu su po de Hutmanovom povratku osnovali tvrtku i sljedeće godine poslali ga da vodi ekspediciju na istok. Godine 1597. de Hutman se vratio u Nizozemsku. Ključni dio puta bilo je pristajanje na otok javu bio je to početak nizozemskog kolonijalnog carstva na istoku. Za razliku od onog na zapadu, ono će se održati skoro tri i pol stoljeća. Godine 1602. u Ujedinjenoj republici Nizozemskoj osnovana je Nizozemska istočno-indijska tvrtka, poznata i pod kraticom VOC. Ta tvrtka nije bila samo privatni pothvat nekolicine ulagača. Iza nje je stajala nizozemska država koja je tvrtki podarila pravo na trgovački monopol u vodama između Rta Dobre Nade i Magellanovog tjesnaca. Tvrtka je imala pravo imati svoju flotu i vojsku, i sklapati sporazume s domorodačkim vladarima. To je imala i nizozemska zapadnoindijska tvrtka, poznata pod kraticom dvostruko V i C, ali ono što je razlikovalo te tvrtke bila je strategija razvoja, VOC nije trošila vrijeme na plantaže šećera i na sukobe s Portugalcima. Njezin cilj je bio jasan, kao i špijunski podaci koje je sakupila. Jeffrey Camel u knjizi Prvo doba carstva, europska prekomorska ekspanzija oko 1400. do 1715. piše. Jan Heichen van Linhoten, nekada službenik kod nadbiskupa Goe, Predao je na povratku kući 1592. onaj proslavljeni itinerer, koji je njegovim sunarodnjacima opisao cijelu matricu azijske trgovine i naglašavao važnosti i mogućnosti trgovine s Indonezijom. Početni nizozemski pothvati bili su usredotočeni na proboju samo srce proizvodnje začina, na Javu, Sumatru, Bandu i Molučke otoke, gdje su uzgajani usjevi koji su davali najveće prinose i gdje je nizozemska mogla biti podalje od središta portugalske moći u Arapskom moru i od Španjolaca u Pacifiku. Nizozemski pomorci otvorili su i novi put oko rta Dobre Nade i onda prema istoku, na zemljopisnim širinama takozvanih divljih 40 stupnjeva, koje su davale izravan i brži pristup Indoneziji. Pod vodstvom Jana Petersona Kuna, nizozemska istočno-indijska tvrtka uspjela je probiti se do Australije. Njezini pomorci otići će još dalje, do Novog Zelanda, Tasmanije, Fidžija, Tonge. Ali njezine trgovce, pomorce i vojnike zanimat će samo bogatstvo otoka smještenih između Azije i Australije. Trgovci nizozemske istočno-indijske tvrtke znali su da u svom proboju moraju biti bezobzirni. Nikakvog govora o slobodi trgovine nije moglo biti. Oni su svoju moć gradili na monopolu. Da bi postigli monopol nad trgovinom začinima s istoka, morali su zagospodariti zemljama u kojima ti začini rastu i onemogućiti konkurenciju. John Sindeham Furneval u knjizi Nizozemska Indija piše. Nizozemci su se morali suočiti s Mataramom, Muhamedancima iz Začeha, Portugalcima i Španjolcima. Trgovina paprom dovela je 1600. do stvaranja engleske istočno-indijske tvrtke, a francuska ekspedicija u Bantam dovela je 1604. do stvaranja francuske istočno-indijske tvrtke. Svi ti konkurenti, poput nizozemaca, željeli su osigurati monopol trgovine. Monopol je značio rat, a rat je davao novi razlog za stvaranje monopola, jer su troškovi naoružavanja morali biti pokriveni profitom, ne možete imati trgovinu bez rata ili rat bez trgovine, rekao je Kun, utemeljitelj nizozemskog carstva na istoku. Godine 1619. vojnici nizozemske istočne indijske tvrtke preimenovali su mjesto Đakatra na otoku Jave u Bataviju. Bio je to početak stvaranja nizozemskog kolonijalnog carstva na istoku. Istočno-indijska tvrtka ili VOC krajem 18. stoljeća bit će rasformirana, ali plod njezinog ratovanja i trgovanja će ostati. Golimi broj otoka između Pacifika i Indijskog oceana postaće dio nizozemskog carstva. Te će otoke nizozemski književni Edward Eduard Duves Decker, bolje poznat pod pseudonimom Mulatuli, nazvati ogrlicom od smaragda bačenom po ekvatoru. Povjesničar Furnival u svojoj povijesti Nizozemske Indije bit će puno umjereniji u opisu tog carstva. Nizozemska Indija, na engleskom uobičajeno znana kao Nizozemska istočna Indija, čini dio Malajskog arhipelaga koji povezuje Australiju s Azijom i Pacifik s Indijskim oceanom područje zemlje pod nizozemskom vlašću koje obuhvaća cijeli arhipelag, osim Filipina i dijelova Nove Gvineje, Bornea i Timora, ima približno 2 milijuna četvornih kilometara. Proteže se na 5000 km od istoka na zapad i oko 2000 km od sjevera na jug. Oko 350 godina te tisuće otoka bit će pod nizozemskom vlasti, a onda je 1949. godine nizozemska morala priznati stvaranje Republike Indonezije. Nizozemsko carstvo na istoku nestalo je. Stvorena je država koja će pod predsjednikom Sukarnom odigrati važnu ulogu u posjeratnoj povijesti svijeta. U sljedećih nekoliko emisija Povijest četvrtkom govorit ćemo o Indoneziji. Naš sugovornik je profesor dr. Tvrtko Jakovina, socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Često je iz, ne bih rekao čak iz perspektive male europske zemlje, nego iz perspektive europskog kontinenta teško zamisliti o kakvim je prostranstvima riječ kad se spustite na te ekvatorijalne stupnjeve i kad ste zapravo u otočnoj zemlji koja je rasprostranjena na 5500 km i kad se satima leti i danas sa modernim letjelicama iz jednoga u drugi kraj, učiniti od toga arhipelaga jednu naciju je bio nevjerojatan poduhvat i zbog toga vjerojatno do dana današnjega unatoč svim kritikama koje je sukarno doživio nakon 60, 1965. godine on ostaje simbol indonežanskog ujedinjenja ili jedinstva i njegov dugi pad je dijelom bio prouzrokovan time da je postignuće koje je bilo prije svega Sukarnovo bilo nešto što se često ne može pronaći ili što, što je smatrano postignućem samo za najbolje. Indonežani su 350 godina bili nizozemska kolonija. Oni nisu e, postali do dana današnjega potpuno veliki neprijatelji e, nizozemska. Ostali su vezani, nizozemci su prisutni, nizozemske pekarne su još uvijek e, u indonežanskim gradovima. Međutim, želja za slobodom i nastojanje da se oslobode, koja se rodila već kod jedne grupe bolje obrazovane omladine od 20. godina 20. stoljeća, kad se krenulo u kodifikaciju indonežanskog jezika i tako dalje su stvorile situaciju u kojoj indonežani su dakle sve više pokazivali želju za samostalnošću e, s kojom su se nizozemski kolonizatori nosili, e, ja bih rekao, ne sa prevelikim strahovima, jer je Sukarno, koji je vrlo brzo, e, već kao student, isplivao na čelo jedne od tih studentskih organizacija, bio dva puta uhićen i bio je u kućnom pritvoru ili u pritvoren e, Hata, koji je bio njegova desna ruka i kasnije potpredsjednik Indonezije, se nalazio u puno gorim uvjetima nego Sukarno na Sumatri. On je bio na, u onome što će se kasnije nazvati Irijan dakle u, u Papuji. Prema tome nizozemci su primijetili slične trendove kakvi su postali u drugim azijskim zemljama, međutim to još nije bio razlog za veliku glavobolju bilo kome. Nizozemska istočno-indijska tvrtka nije bila zainteresirana za teritorij, već za trgovinu. Njoj je u interesu bilo nadzirati samo onoliko teritorija koliko je bilo potrebno za trgovinu i osiguranje te trgovine od konkurenata, prije svega engleskih, francuskih, portugalskih i španjolskih trgovaca. Temelj moći VOC-a bila je njezina flota. Jean Gelman Taylor u knjizi Indonezija, narodi i povijesti piše. Prosječan nizozemski brod koji je plovio između Europe i Azije bio je dug 55 metara i imao je tri jarbola, nekoliko paluba i posadu od 100 ljudi. Obično je bio naoružan s 28 topova. Nizozemski brodovi građeni za plovidbu arhipelagom bili su manji, obično dugi od 28 do 37 metara, s dva jarbola i dvije palube. Za usporedbu, brodovi kojima su u istom razdoblju zapovjedali javanci, kinezi, malajci, bili su dugo između 7 i 11 metara i imali su posadu od 5 do 8 ljudi i bili naoruženi s dva topa, mušketama i barutom. Nizozemci su s takvom nadmoći u brodovlju brzo uspostavili nadzor nad ključnim pomorskim putevima u indonezijskom arhipelagu. Nizozemska istočno-indijska tvrtka bila je izuzetno dobro organizirana i usredotočena na svoj posao. Sve je bilo podređeno jednom cilju, dobivanju nadzora nad arhipelagom koji se prostirao između Azije i Australije i koji je nadzirao put iz Pacifika u Indijski ocean. Jean Gelman Taylor piše. VOC-ove brodove gradili su nizozemski zatvorenici i slobodni radnici u tvrtkinom brodogradilištu u Amsterdamu. Užad, jedra, bačve, sidra i čavli bili su izrađeni u tom brodogradilištu i prema standardu koji je zadala VOC. Brodovi VOC-a imali su najnovije navigacijske instrumente. Kapetani su dobivali zemljovide, kompase, odmjerivače i šestare za određivanje položaja na kartama instrumente koji su određivali astronomski položaj i mjerače dubine koji su istraživali morsko dno, te određivali dubine oceana i mora. Navigacijske priručnike pisali su ljudi koje je zato zaposlila tvrtka. VOC je imao i svoj hidrografski odjel koji je izrađivao mape i itinerere za kapetane. Kirurzi VOC-a uzimali su sa sobom na brod pile, klješta, igle i bušilice, kopčege s lijekovima, biljem, medom, laksativima, sirupima, praškovima, losionima i kemikalijama. Između 1602. i 1795. godine oko 5000 brodova plovilo iz Nizozemske do Azije. Na njima je prevezeno oko milijun ljudi. U to vrijeme stanovništvo nizozemske bilo je najviše 2 milijuna ljudi. Svi ti putnici, mornari i vojnici na brodovima VOC-a nisu mogli biti nizozemci, ali to tvrtku nije zanimalo. Od tri čovjeka koji je otišao prema Aziji, samo se jedan vratio u Europu. Oni koji su ostali udarili su temelje nizozemskoj kolonijalnoj vlasti na tisućama otoka indonezijskog arhipelaga. Ta će vlast trajati skoro tri i pol stoljeća, sve dok japanska vojna sila nije pokazala koliko je krhka ta nizozemska vlast. Velika promjena se naravno dogodila kad su krenula zbivanja koja će doista prekinuti jedan tijek povijesti, pa onda uključujući ovaj 350 godina dugi nizozemski kolonijalni period, kad su Japanci razmjerno lako, iako ne bez potpuno bez otpora, uspjeli doći na indonežanski arhipelag i bez obzira što su nizozemske kolonijalne vlasti izdvojile i političke zatvorenike i pripremile ih da ih sa juga jave prebace dalje prema Australiji gdje su se oni povlačili. To zbog pretrpanosti brodova i ne, ne više plovila nisu uspjeli učiniti, i tako da je Sukarno koji je godine proveo u kućnom pritvoru, to nije bio najtvrđi pritvor, ali je bio lišen slobode, došao pod japansku zaštitu. I po modelu da Japanci, bez obzira što nam možda nisu pravi prijatelji, rade za našu stvar, da će njihova ideja da Azijci bi trebali biti dominantni i da nema više bijeloga kolonizatora, nije pružao nikakav otpor. To ne znači da su svi azijski narodi se odnosili na jednak način prema japanskim gospodarima ili novim gospodarima. Japanska okupacija, bez obzira što formalno je na sasvim drugačiji način pristupala Azijcima i azijskoj samostalnosti, to ne znači da u Indoneziji nakon dugo vremena nije zavladala teška glad, kakva je bila i u nekim drugim zemljama, da gotovo dva milijuna Indonežana u tom vremenu nije stradalo od gladi i da mnogi Indonežani nisu bili korišteni kao pomoćne japanske jedinice za izgradnju infrastrukture u drugim dijelovima velike dalekoistočne prosperitetne sfere koje su Japanci e, formirali. Međutim, 1945. godine te stvari postaju manje važne zbog toga što su se otvorili horizonti i perspektiva za promjenu e, stanja. Međutim, 1945. godine, nakon što su bačene atomske bombe na Japan, indonežanski nacionalisti, i to doduše ne svi i možda ne su kao onaj koji je bio u tom smislu najalertniji, on je bio jednim dijelom prinuđen, u kolovozu 17. kolovoza 1945. godine proglašavaju neovisnost Republike Indonezije. oči drugog svjetskog rata Nizozemska je u Indoneziji svojoj Nizozemskoj Indiji imala oko 40 tisuća vojnika. Trećina njih bili su nizozemci, dvije trećine te vojske činili su indonežani. Golemo morsko prostranstvo nizozemske Indije čuvale su tri nizozemske krstarice, sedam razarača i petnaest podmornica. Sve to nije bilo dovoljno da se zaustavi nalet japanske carske vojske i mornarice. U siječnju 1942. japanske trupe iskrcale su se na otoku Ambon. U ožujku 1942. japanska 25. armija iskrcala se na Sumatru, 16. armija iskrcala se na Javu. Do svibnja 1942. nizozemska kolonijalna uprava bila je slomljena. Većina njezinih pripadnika bili su u japanskim logorima. Kraj rata doživjet će njih oko 40%. Jean Gelman Taylor u knjizi Indonezija, narodi i povijesti piše. Godine 1942. vlast je preuzela japanska vojska. Indonezijske vladajuće klase svih vrsta nagodile su se s novim stranim vladarom. Nizozemska je već bila porobljena država u Njemačkom carstvu. Nizozemska Indija sada je postala porobljena država u Japanskom, Azijskom carstvu. Japanci su htjeli indonezijska bogatstva riže, gume, kositra i nafte i neplaćenu radnu snagu indonezijskih siromaha – oni nisu mogli dati svoje ljude kako bi osigurali sve ono što Japan treba, pa su kao i nizozemci ponudili partnerstvo indonezijskim vladajućim klasama. Indonežani će dati muškarce, žene i proizvode Japancima, Japanci će eliminirati nizozemce iz Azije. Sve je to tako trajalo do poraza Japana u drugom svjetskom ratu. Onda se nizozemska poželjela vratiti u svoje nekadašnje kolonijalno carstvo. Britanski brodovi, pobjedničke britanske vojske u drugom svjetskom ratu se približavaju e, Indoneziji, a bivši guverner iz egzila nizozemski ih obavještava da se zapravo ne moraju e, previše plašiti, da su Indonežani ne samo nesposobni, nego da i nisu borci koji će e, praviti velikih problema i Britanci se tamo vraćaju. Međutim, ono što ih je iznenadilo bile su zastave, crveno-bijele zastave posvuda po Bataviji, kakav je bio kolon kolonijalni naziv Đakarte, što ih je dijelom zbunilo, ali nije promijenilo osnovni plan, a osnovni plan je bio da se stanje vrati na stanje koje je postojalo prije 1942. godine u nekim elementima za, za Indoneziju. Zajedno sa britanskom vojskom koja se namiravala demobilizirati i ne ostajati u onim dijelovima koji su bili nečiji drugi, dolazi sve više i više nizozemskih vojnika i njih je u vrlo kratko vrijeme na otočje ponovo došlo oko 150 150 tisuća, što je zapravo svim Indonežanima značilo da se povijest vraća na onu točku s koje su je napustili 1941. godine i to je za mnoge bilo neprihvatljivo. Tako da je u trenutku kad se Britanci vraćaju, s njima dolaze natrag nizozemski kolonizatori i imate proglašenu Republiku Indoneziju. Prije drugog svjetskog rata od Kine do Australije samostalan je bio samo Tajland ili Sijamska kraljevina. Indokina, današnji Vjetnam, Laos i Kambođa bili su pod francuskom kolonijalnom vlašću. Burma i današnja Malezija bili su pod britanskom kolonijalnom vlašću. Indonezija je bila nizozemska, istočni Timor bio je pod Portugalom. Taj svijet nestao je u japanskom naletu. Nakon japanskog poraza, svi kolonijalni gospodari htjeli su svoje kolonije nazad. Među njima su bili i nizozemci. Problem je bio u tome što ljudi više nisu željeli ponovno postati podanici kolonijalnog gospodara. Na čelu te republike je bio Sukarno. Sukarno i inače e, su Indonežani puno kasnije dali e, svom jednom imenu i obično su, naročito Javanci imaju jedno ime, tek se kasnije dodalo drugo ime. Sukarno koji je porijeklom Pola Sabalija, otkuda mu je e, majka i Javanac po ocu. Većina indonežanske elite su zapravo Javanci. Rođen je u Surabaji, gradu na krajnjem istoku Jave i u jednoj obitelji koja je bila relativno dobrostojeća je uspio u gradu Bandungu završiti poznati još iz nizozemskog razdoblja e, fakultet i postati inženjer građevine ili arhitekture. Bilo je spojeno, tako da je on e, već u to vrijeme pokazao ne samo oratorske sposobnosti, što je bila jedna od njegovih najvažnijih karakteristika. Dakle, Sukarno je bio i glumac, prije svega famozan orator i osoba koja je bila relativno dobro obrazovana i svoje dobro obrazovanje poznavanjem različitih jezika je često znao začiniti da od prvog dana, od prvih govora zapravo je znao ubacivati različite riječi na različitim jezicima, što je kasnije objašnjavao da je to između ostalog zbog toga da pokaže širinu indonežanske revolucije, ako hoćete. Međutim, stvari su se zakomplicirale kad su Japanci otišli, da su Indonežani željeli da se stanje ne vrati ispod onoga kojeg su već bili dosegli i tu se razvija zapravo rat koji je mnogim europskim narodima ostao mimo radara. S jedne strane je to bila neugodna epizoda zbog toga što po završetku drugog svjetskog rata evropske pobjedničke zemlje, kao što je bilo Ujedinjeno kraljevstvo, a onda bivši kolonijalni, kolonijalne zemlje kao nizozemska, vode borbu protiv onih koji su proglašavali svoju e, slobodu ili neovisnost. Nizozemsko osvajanje golemog arhipelaga između Azije i Australije trajalo je stoljećima. Početkom 19. stoljeća Nizozemska je izgubila nadzor nad tim dijelom svijeta. U Europi su trajali napoleonski ratovi u kojima je progutana i Nizozemska, a kolonijalni plijen podijelili su Francuska i Velika Britanija. U 19. stoljeću nekoliko je ratova Nizozemska vodila protiv lokalnih vladara u Indoneziji. Od 1825. do 1830. vođen je Javanski rat koji je izbio jer se lokalni vođa, princ Diponegoro, smatrao prevarenim u procesu nasljeđivanja. Pored toga, lokalni veleposjednici nisu baš voljeli politiku kolonijalnih vlasti, a ustanak je imao i potporu islamskih vođa. U zapadnoj Sumatri nizozemci su od 1820. vodili takozvani rat padri, nazvan prema gradu u Vačehu gdje su odlazili muslimanski hodočasnici. Sve do 1837. trajao je taj rat i tek nakon njega je nizozemska preuzela nadzor nad Sumatrom. Kao i svi kolonijalni gospodari, nizozemci su od Indonezije htjeli zaradu. To su i dobili. Od sredine 19. do početka 20. stoljeća u nekih 60 godina izvoz iz nizozemske Indije porastao je 10 puta. Kolonijalna vlast imala je svoje naličje. Ono naličje zloupotreba, nasilja, tlačenja i iskorištavanja. Baš uoči dolaska japanskih snaga, jedan je skandal ozbiljno urušio ugled nizozemske kolonijalne uprave u Indoneziji. Adrian Wickers u knjizi Povijest moderne Indonezije piše. Ideja da je kolonijalni život neka vrsta Edena potkopana je potkraj nizozemske vlasti. Dok se rat nadvijao krajem 1938. nizozemci su pokušali nametnuti Indijama svoju moralnu nadmoć. Najsiroviji primjer seksualne eksploatacije koja je uvijek bila ispod nizozemske vlasti bila je agresivna seksualna industrija koja je cvala prodajom dječaka i mladih muškaraca. Odjednom je ona postala predmet policijskih prepada i jakog propitivanja javnosti. Godine 1938. i 39. 223 muškarca iz svih dijelova Indija, europljani, eurazijci, kinezi, indonežani, optuženi su da su imali seksualne odnose s maloljetnim dječacima. Osuđeno je najmanje njih 70. Dva su počinjila samoubojstvo. Seksualni partneri osuđenih bili su često stari između 16 i 20 godina, ali u nekim slučajevima uključivali su i djecu staru i 9 godina. Ali najteže kazne, one do tri godine zatvora, dane su Indonežanima, Kinezima i Armencima, usprkos tome što su većina optuženih bili nizozemci. Zbog ovakvih primjera malo je tko u Indoneziji želio povratak nizozemskih kolonijalnih gospodara, pogotovo nakon što je ta vlast onako lako slomljena u japanskom naletu. Tek u nekim dijelovima Indonezije izbio otpor prema novoj državi, Republici Indoneziji. Može to izgledati neobičnim, kao što je vjerojatno bilo vrlo neugodno da ste posljednji, posljednji rat britanskih kolonijalnih snaga u kojima sudjeluju gurke ili e, vojnici sa indijskoga podkontinenta, a da su još građani kolonije, e, se dogodio upravo u Surabaji, gdje je 1946. godine ti naizgled miroljubivi indonežani koji unatoč eto, i svim tim zastavama i, i proglašenju republike zapravo neće učiniti učiniti ništa ozbiljno, su se pobunili i u toj e, borbi je stradalo oko 600 britanskih vojnika, čime su pokazali da je revolucija ili da je ono što su sa proglašenjem neovisnosti zamislili ozbiljna stvar i da ta stvar neće proći sa običnim policijskim akcijama. Nizozemci su se između ostaloga vratili zbog toga što je to što se tiče vojnika bio dijelom želja da barem ponegdje ili barem u nečemu triumfiraju kada je to u srazu sa armijom Wehrmachta bilo nemoguće. S druge strane, jedan od ratnih stvari koje su na početku sukoba bile proglašene je bilo povratak na stanje pred e, početak operacija, prema tome to bi uključilo onda i povratak kolonijalnih gospodara i s treće strane, a to najviše vrijedi za francuski e, slučaj i na britanski zagovor, konačno povratak Francuza tamo gdje su, odakle su bili poniženi ili istisnuti, je trebao značiti da Francuze možemo računati na najvažnijem svjetskom području, a to je bilo u Europi gdje je između Atlantskog oceana i Crvene armije u srcu Njemačke zapravo nije stajala ni jedna ozbiljna sila, pošto Njemačka nije postojala. Do britanskog, engleskog kanala ste mogli doći praktički bez e, ikakvog oružanog otpora. I zbog toga su se svi pokušali vratiti. vraćali su se ili su jako dugo željeli ostati između ostaloga jer se očekivalo da će oporavak biti puno lakši ukoliko se imali su sve razloge vjerovati da će oporavak biti lakši ako njihove bivše kolonije ostanu gospodarski podređene e, metropolama i to je bio razlog zašto i Britanci tako dugo ostaju ili žele ostati sa svojim interesima i u Iranu i u drugim zemljama. Začini i skupocjeno drvo bili su temelj prihoda nizozemske Indije. VOC ili nizozemska istočno-indijska tvrtka pažljivo je održavala kako proizvodnju, tako i monopol začinima. Na primjer, godine 1656. narodi Ambojna i Ulijaser na otoku Ambon u Molučkom otočju dobili su od VOC-a zapovjed da posade 120.000 stabala klinčića. Dvije godine kasnije posađeno je još 60.000 stabala klinčića. Tolika je bila potražnja za tim začinom u Europi. Ali 1667. danje je sađenje klinčića zabranjeno, a 1692. i 1997. VOC je zapovjedila i sjeću stabala Klinčića jer je njegova cijena pala. Sredinom 18. stoljeća strah od nestašice Klinčića ponovno je potaknuo njegovo sađenje, ali nakon nekoliko godina ponovni strah od viška doveo je opet do sječe stabala Klinčića. I drugi luksuzni proizvodi činili su temelj prihoda VOC-a. John Sindeham Furnival u knjizi Nizozemska Indija piše. Nasadima kave manipuliralo se na sličan način. Iako je 1616. godine prvi nizozemac koji se iskrcao na moču primijetio zrno koje se koristi za pripravu crnog napitka koji se pije topao, tek 1661. godine kava je došla u Holandiju. Od 1696. pokušavalo se kavu kultivirati na javi i 1713. godine prva pošiljka kave s jave poslana je u Holandiju. S cijenom od 10 stojbera za funtu, domoroci su tako oduševljeno prihvatili kavu da je ponuda skoro nadmašila potražnju i cijena onda smanjena na 2,5 stojbera, na što su domoroci počeli sjeći nasade kave, iako su za to mogli biti kažnjeni. Proizvodnja kave je tako pala da je nakon tri godine uvedeno obvezno uzgajanje kave i cijena je povećana. Pet godina kasnije, kada je porasla cijena papra, ljudi su poticani da kavu zamijene paprom i ponovno su čupani nasadi kave. VOC do svog raspuštanja 1799. nastojala je reguliranjem ponude i monopolom postići najbolju cijenu za proizvode koji su se uzgajali ili su rasli u nizozemskoj Indiji ali krajem 19. stoljeća na otocima Nizozemske Indije pronađeno je novo blago koje će donositi prihode koji će znatno nadmašiti one dobivene od začina ili drveta. Naime, bez papra, klinčića i kave se može, ali bez novo pronađenog blaga nije se moglo, barem nakon što je izumljen motor s unutrašnjim sagorijevanjem. Daniel Jurgin u knjizi Nagrada, epska potraga za naftom, piše. Jednoga dana 1880. Eliko Jans Zajlker, upravitelj u istočno-sumatranskoj duhanskoj tvrtki, zatekao se na posjetu plantaži u močvarnoj obali Sumatre. Zajlker, najmlađi sin u farmerskoj obitelji iz Hroningena, došao je u samotni život istočne Indije prije dva desetljeća, nakon propale ljubavne veze. Sada, kada je lunjao po plantaži, digla se moćna oluja i on se sklonio u mračnoj i nekorištenoj šupi za duhan. S njim bi bio Mandur, nadglednik domorodac koji je upalio baklju. Njezin sjajan plamen privukao je zalkerovu pažnju. Mislio je da je ta vatra plod neobično smolastog drveta. Kako je Mandur došao do baklje, upitao je Zajlker. Mandur je odgovorio da je baklju umočio u neku vrst mineralnog voska. Lokalni stanovnici skupljali su taj vosak s površine malenih jezera i koristili ga za mnoge stvari, uključujući i za šuperenje brodova. Sljedećeg jutra Zajlker i njegov nadglednik otišli su do tih jezera i on je odmah prepoznao miris. Kerozin se već godinama uvozio u nizozemsku istočnu Indiju i on je znao da je pronašao naftu. Bio je to početak nizozemskog naftnog carstva. Godine 1890. skupina nizozemskih bankara, poslovnih ljudi i bivših kolonijalnih službenika osnovala je kraljevsku nizozemsku tvrtku za iskorištavanje naftnih izvora u nizozemskoj Indiji. Ta će tvrtka biti poznata pod kraćim imenom Royal Dutch. Početkom 20. stoljeća ona će se udružiti sa tvrtkom Shell. Tako je stvorena tvrtka koja je danas član takozvanih sedam sestara. Nafta iz Indonezije bit će jedan od razloga zašto će Nizozemskoj biti tako teško napustiti svoju koloniju. Otvorio se veliki rat. Taj rat se vodi, dakle, pune četiri godine. Mnogi smatraju da je možda 1949. godina prava godina proglašenja neovisnosti, kad su oni konačno priznati. Dakle, svo to vrijeme vodi se rat i u tom ratu nizozemci imaju određene uspjehe, ali imaju čak relativno znatne uspjehe. E, konačno, e, sam je Sukarno 48. godine u karti i Hata, njegov potpredsjednik e, i predsjednik vlade, tada bio zatvoren, jer je nizozemci nizozemska vlast željela i uspjela konačno 1948. godine postići sporazum po kojem je Republika Indonezija zapravo bila izvan zone do koje su, e, koje su nadzirale nizozemske kolonijalne trupe. E, to je potpisano na jednom američkom ratnom brodu Renwell i taj sporazum je izazvao ogorčenje među Indonežanima koji su to smatrali jednim dijelom izdajom i to nakon velikoga e, broja žrtava, jer je e, u tim operacijama nakon završetka drugog svjetskog rata u ponovnom pokušaju osvajanja stradalo na desetke tisuća Indonežana. Međutim, 40. godina u Europi a onda to znači u ostatku svijeta se zaoštrava hladnoratovska situacija. U nizozemskoj Aziji, odnosno u Indoneziji je bio snažan komunistički pokret. Konačno komunistički pokret je vrlo jak bio u Indokini. Ho Chi Minh e, proglašava neovisnost Vjetnama, što mu je dijelom bilo osporeno, pa se nastavlja tamo rat. E, u Kini se vodi građanski e, rat i mnogi na zapadu u svjetlu ili sa krivom pretpostavkom da je svaki komunistički komunist u Aziji također vezan za Sovjetski savez, odnosno Moskvu, je zapravo bio e, sretniji zažmiriti na e, oba oka i dopustiti kolonijalnu i u Sjedinjenim državama dopustiti kolonijalnu obnovu nego imati možda Sovjetski savez tamo. Godine 1898. za kraljicu nizozemske okrunjena je Wilhelmina, iz dinastičke kuće Oranž nasau U trenutku njezinog dolaska na vlast u nizozemskoj Indiji živjelo je samo 76 tisuća europljana. Oni su bili kralježnica kolonijalnih vlasti. Do 1930-ih taj se broj europljana povećao na četvrt milijuna. Za većinu tih evropljana kolonijalna vlast u Indiji bila je dobra. Peter Sjörds Herbrandi, premijer Nizozemske za vrijeme drugog svjetskog rata, izrazio je to mišljenje ovim riječima. Nizozemska Indija bila je slobodna država, evolucijski proizvod povijesti privezan za Nizozemsku nerazdvojnim političkim i ekonomskim vezama. Bijelci i obojeni živjeli su u harmoniji ispod plašta koji je štitio sve. Književnik Louis Cooperus vidio je te odnose u Nizozemskoj Indiji malo drugačije. Misticizam konkretnih stvari na tom otoku zvanom Java. Izvana poslušna kolonija s podređenom rasom, ali duboko u duši ona nikada nije bila pokorena, iako se smijala u ponosnoj, prezrenoj podređenosti i pokorno klanjala. Živjela je u slobodi svog tajnovitog života, skrivena od zapadnih očiju, koliko god da su one htjele doprijeti do te tajne duboko u sebi božanski sigurna u svoje poglede i tako daleko udaljena od ideala civilizacije svojih vladara, da nikada neće doći do zbližavanja između gospodara i sluge, jer su razlike koje ključaju u duši i krvi nepremostive. Ta tajnovita Indonezija ustala je 1945. godine i nije namjeravala ponovno postati dio nizozemskog kolonijalnog carstva. U Indoneziji se dogodilo nešto drugačije nego u drugim zemljama zbog nezadovoljstva na način na koji je Sukarno i vodstvo pokreta vodilo e, svoj sukob. Komunistička partija Indonezije, koja je bila naročito jaka na istoku Jave, Surabaja je brodograđevni centar i tako dalje, e, gdje su u gradu Madijunu pokrenuli ustanak, proglasili zapravo komunističku republiku ili vlast i taj pokret tamo razbile su indonežanske nacionalističke trupe Sukarna, koje je predvodio kasnije važan general, inače porijeklom sa Sumatre, možda najreligiozniji među Sukarnovim e, bliskim suradnicima toga vremena, general Nasution. Činjenica da su sami indonežani likvidirali komunističku pobunu na Javi je dala njima nešto čim su mogli mahati i što je na zapadu, naročito u Sjedinjenim državama, bilo valorizirano, jer su rekli Gledajte, ovdje očito se ne radi o uspostavi zemlje koja će slijediti e, moskovski ili nečiji komunistički e, diktat u kolonijalnom ratu u kojem nizozemci objektivno su mogli jedino očekivati vrlo dugi sukob sa malim izgledima da će baš biti triumfalni na kraju, je Indonezija 1949. godine dobila priznatu neovisnost. Nije to jednostavno bilo objasniti ne samo mnogim nizozemcima, jer 350 godina kolonizacije i 350 godina kolonijalne uprave koja je, za razliku od nekih drugih velikih zemalja, s obzirom da nizozemci imaju manje stanovnika i da moraju naprosto drugačije organizirati svoju upravu, ta uprava je u nekim elementima bila mekša i povezivanje, miješanje e, stanovnika je bilo izraženo. Imali ste jedan veliki broj miješanih, ali ste imali jedan veliki broj nizozemaca koji su sve što su znali od svog nizozemskog porijekla je bila Surabaja ili Batavija ili Bandung i koji su zapravo nizozemsku osjećali kao stranu zemlju. Oni su bili indonežani po svemu. Dio njih, dio onih trupa koje se za vrijeme drugog svjetskog rata nisu borili protiv Japanaca, sada su se borili sa nizozemcima za kolonijalnu upravu i recimo na Sulaveziju je jako dugo trajao gerilski, gerilska borba jednog mješanca, on je inače rođen, Turko su ga zvali, Turčin, rođen je inače u, u Istanbulu, koji je na Sulaveziju organizirao čitavu vojsku i koja se nakon proglašenja neovisnosti nastavila boriti protiv Indonežanske republike. Godine 1873. Nizozemska je vojna odlučila pokoriti sultanat Ačeh na otoku Sumatri. Zadatak se činio lak, ali trebalo je 30 godina da nizozemska kolonijalna vojska zauzme taj sultanat. Adrian Vickers u knjizi Povijest moderne Indonezije piše. Usprko spouzdanju s kojim su nizozemci krenuli u invaziju, ljudi Ačeha su skoro pobjedili. Ratovanje u Indijama bilo je noćna mora. Nizozemci su se suočili s otporom lokalnih gerilaca koje nisu mogli razlikovati od ostatka stanovništva Ačeha. Taktika gerilaca Ačeha uključivala je i zamke i zasjede, iznenadne napade na vojnike koji su lutali u blizini vojarni. Svako je selo moglo biti mjesto smrti. Obični europski vojnici živjeli su u strahu i u mržnji i u pokušaju da poraze nevidljivog neprijatelja sveli su se na razaranje sela i ubijanje žena i djece. Kada je 1945. godine Nizozemska ponovno pokušala uspostaviti svoju vlast u Nizozemskoj Indiji, suočila se s otporom. Godine 1949. Nizozemska je konačno otišla iz Indonezije. Bio je to početak života Republike Indonezije ali stvaranje države koja se zvala Indonezija tek je počelo, govori profesor dr. Tvrtko Jakovina, socijaka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Spomenuli smo ogromno prostranstvo, prostranstvo koje ne samo da je veliko fizički, nego je riječ o bezbrojnim otocima. To su e, otoci sa vrlo visokim planinama, gustom vegetacijom, slabo prohodnim terenom. Stvoriti osjećaj jedinstva na tom području je bilo tim teže, a postojale su i ovakve gerilske i različite druge skupine. Osim toga, iako je Indonezija uglavnom cijela bila muslimanska, ti stupnjevi vjerovanja su bili vrlo različiti. Na primjer, Javanci su gotovo svi muslimani, ako nisu u jednom malom postotku kršćani ili ako nisu kinezi. Kineza ima oko 5% ukupno u Indoneziji, što je jedna drugčija priča, ali javanci su puno više skloni sinkretizmu, vjerovanju u nadnaravno, ezoteriji, misticizmu i mistici su bili dijelom i Sukarno, a naročito predsjednik Suharto koji je Sukarna naslijedio i on je zapravo se ponisio tim, te stvari se nisu skrivale. Tako da je u tom smislu sekularizam bio jedna od također karakteristika indonežanskog prvoga šefa, Sukarna, ali indonežana ukupno. Puno manje je to bilo izraženo primjerice na Sumatri koja je prvo bila prije zahvaćena islamizacijom, koja je, dakle to je ogroman otok koji je konačno na svom sjeveru imao Bandačeh kao dugo vremena problematičnu provinciju koja je bila posebno islamska i gdje je bilo više Arapa koji su dolazili kad su dolazili Arapi, bilo zbog trgovine, bilo na početku sa širenjem vjere. Ali na Molučkim otocima imali ste e, dijelove otoka ili, ili otoča koji su bili svi krš kršćani, protestanti, e, sa nekih od tih otoka su se tradicionalno mobilizirali vojnici koji su branili nizozemski imperij i tako je ostalo do danas. Ako dođete na proslavu u Papu, odnosno u Irijan, u Gvineji, tamo će sasvim normalno uz šefa e, države ili lokalne vlade stajati e, kršćanski svećenik, često protestant, dok je u drugim dijelovima netko drugi, uglavnom su, kao što sam rekao, muslimani, ali je jedna relativna tolerancija karakteristika bila vrlo često vrlo mekih e, stanovnika Indonezije. Sekularizam je bilo nešto što je e, vjerojatno sam Sukarno shvaćao i, i drugi, Hata i ovi koji su bili uz njega, shvaćao kao nužnost da bi se tako različito i međusobno udaljeno otočje lakše povezalo i relativno dugo su nizozemci ostali živjeti u Indoneziji. Oni jesu prognani iz Indonezije u drugoj polovici 50. godina kada je zaoštrena bila kriza oko Papue, odnosno oko Irijana i tada je Sukarno protirao oko 40 tisuća preostalih nizozemskih građana. Ujutro 17. kolova za 1945. godine Sukarno je malenoj skupini ljudi okupljenoj ispred njegove kuće u Džakarti pročitao proglas u kojemu je pisalo Mi, Narod Indonezije, ovim objavljujemo nezavisnost Indonezije. Stvari koje se tiču prijenosa vlasti i drugoga bit će riješene na savjestan način i što brže moguće. Proglas u ime naroda Indonezije potpisali su Karno i Hata. Ispred kuće je podignuta crveno-bijela zastava. Bio je to početak nezavisne Indonezije. O njezinih prva dva desetljeća života bit će riječi sljedećeg četvrtka. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Gordan Fučkar. Urednik i voditelj Dario Špelić. Hrvatski radio 2016. godina.